معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا یہ صورت ہے الحساب یا ایوہ النبی اتق اللہ ٹورتوں آیا قرآن شریف میں جکے شروع تھیں تھن یا آئی ہن نبی لفظ کا ہے محمد پاک صللہ نبی پاک صل اللہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلحم کے مخاطب تو تھے یہ سورت عذاب ہے ٹیرو نمبر سورت ہے یعنی انجی تنزیل جو نمبر آئے ایک سو ست ایک سو ستو نمبر تنزیل میں لہنے مجھے یعنی آ مدینے کی جی سورت ہے हिन खां सवाइ ॿ सूरतूं आहिनि जेके या यू हन नबी जे नाले सां जे लफ़्ज़ सां शुरू थियनि थियूं सूरत तलाक आहे जंहिंमें तलाक जो ज़िक्र आहे या यू हन नबी जो फरमाए थी या यू हन नबी इदा तलख तुमनिसा فتلقوهن لعدتهن وأصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن भला इहा ख़ुराश अथनि मुबै नथियुनि सूरत تمام سوني आहे तमामु ان सूरत مخرج جي हिन آهي ته الله ॻाल्हि جيڪي त ڪرڻ وارا آهن کي الله दुखी हालति वञा कढंदो हिन में इहो ज़िक्र आहे उहो عليه وسلم पाक सलाहु सम्झे फैमिली ऐं वास्त सां तालुक़ु रखे थो ॿियनि جي जे ऐं उनखां सवाइ इहा पंज सूरत आहे उन खां सवा सूरत आहे सूरत तहरीम छह छाहठि नंबर अलाह छा हुन शइ खे हराम थो करी जेका असां तुंहिंजे लाइ हलाल कई आहे टे सूरतूं यानी नबी जे ख़ुदि सां मुखात तखातिब सां शुरू थी थियनि ऐं टेई नबी पाक सलाहु जे फैमिली सां वास्तो रखण वारियूं ॻाल्हियूं उन्हनि मंझि इन्हनि टिनी मंझि आहिनि ॿियनि मंझि में सूर नूर में बि आहे पंहिंजो नबी पाक सलाह जे फैमिली सां वास्तो रखण वारियूं ॻाल्हियूं इहे तमामु अहम ॻाल्हियूं आहिनि जेके सम्झणु घुरिजनि सूरत तलाक जेका आहे सा नवानवे नंबर आहे सूरत पंहिंजे हिन सां तंज़ील जे हिसाब सां ऐं पंजहठि नंबर आहे नंबर आहे हुनजो मसहफ़ जे हिसाब सां ऐं सूरत तहरीम हिकु सौ सतीं नंबर आहे तंज़ीली जे हिसाब सां ऐं छाहठ नंबर आहे पंहिंजो हुनजो मसहफ़ जे हिसाब सां मतिलबु त ही आख़िरी सूरतनि वञा आहिनि हाणे अचूं था वरी सूरत सूरत अल एज़ाब ते एज़ाब जी माना आहे पंहिंजो लश्कर जेको गॾु थिए काफ़रनि जो लश्कर जेको गॾु थी आयो खंदक जे वाके जे ज़माने में ट्रैंच जे वाके जे ज़माने में इहो टियों टियों नंबर हमिलो थियो आहे पहिरियों बदर वारी जंग थी हुन खां पोइ उहिद वारी जंग थी ऐं हीअ टियों नंबर जंग थी जेका ट्रैंच वारी आहे खंदक वारी आहे अलज़ाब वारी जंग हाणे ऐज़ाब जी माना आहे त जेके कबीला हुआ हिननि वञी गॾु कया पंहिंजे क़ुरेशन ऐं हिननि खे सभिनी खे सपोट जेको कईसीं कई एहूदी विया सभिनी अरबनि कबीलनि खे वञी चयऊं त अचो ऐं अची हमिलो करियो असीं पोयां वेठा हूंदासीं असीं पोयां खां हमिलो कंदासीं त हीअं अॻियां खां हमिलो करियो मतिलबु त इहा ॻाल्हि हिन में ईंदी पर इन वाके खां चेंच जे वाक़िए खां सवाइ इन ख़ैबर जे वाक पंहिंजो छा चइबो नालो खंदक जी जंग जे वाक़े खां सवाइ ॿियूं फैमिली जूं ॻाल्हियूं आहिनि हाणे पहिरीं ॻाल्हि अलाह ताला फ़र्मायो हिते त इहा आयो हल बि इहो तखिला अलाह खां ॾिजु भला तु ते वल मुनाफ़ी ने ऐं मुनाफ़िकनि जी ॻाल्हियुनि ते तू न हलो काफ़त चवंदो हीअं कर हीअं कर या हीअं न कर हीअं कर हूअ न कर्म वारो आहे ॼाणे थो ऐं हिकमत वारो आहे जेको चवे थो उहो तुंहिंजा सही आहे ऐं काफ़िरनि जी ॻाल्हि मुनाफ़िकनि जी ॻाल्हियुनि ते तूं न हले मां रबिक ऐं तोते जेको वही कयो वियो आहे उहो उन ते तूं हले पंहिंजी ॻाल्हि ते न हल पंहिंजी ॿियनि जी ॻाल्हियुनि ते न हल काफ़रनि जे ॻाल्हियुनि ते न हल तो जेको असीं वेही था कयूं हीअ किताब जेको क़ुर लथो लाथोसूं इन ते मुताबिक़ तूं हल हाणे पहिरीं हुकुम ॾियणु इहो रसूल पाक खे मां मिर रबिक इन ला कान ख़बीर आहे बेशक अलाह ताला जेको तूं करीं थो सो सभु ॼाणे थो त ॼाणे थो अलाह ताला जेको तूं करीं थो इन करे ईअं न सम्झ त को ॿियो को माण्हू सम्झे त भई जेको तूं कंदे त बसि तोखे पबी वेंदो या ग़लति हूंदो या सही हूंदो जीअं वधंदो तीअं न अलाह ताला ॼाणे थो ऐं हिकमत वारो आहे ऐं ख़बीर आहे जे सभई लफ़्ज़ हिते अलीमन आहे हकीमन आहे ख़बीर आहे त अलमून अलीम आहे ॼाणे थो पोइ तवकल अलाह आहे जॾहिं तुंहिंजो फ़ैसिलो को कयो आहे कंहिं ॻाल्हि करण जो त पोइ उहा कर तूं ऐं पंहिंजे अलाह जे हुकुम मुताबिक़ कर ऐं काफ़रनि ऐं मुनाफ़िकनि ऐं ॿियनि माण्हुनि जे ॻाल्हियुनि ते तूं न हल हुनजी पोयां तूं न हल व तवकल अलाह आहे व कफ़ा बि अला आहे वकील आहे अलाह बेशक तुंहिंजे लाइ काफ़ी आहे कमु ठाहींदड़ कमु वकील आहे तुंहिंजो अलाह ताला तुंहिंजा कमु सभु सणवा कंदो ऐं सभु सणन सवला कंदो तूं हिननि जे ॻाल्हियुनि उबतियुनि सुबतियुनि ते न हल जेके तोखे चवनि था मुनाफ़िक कयईं ॿ टे यके चारि पंज को केतिरियूं अथसि इहा हिकिड़ी त फिज़िकल माना थी ॿियो ॿियो इहो पंहिंजो मुहबत जेका आहे मतिलबु त हिकिड़ी दिलि म अल अलाह जी मुहबत थी सघे थी अलाह खां सवाइ ॿियो को उनमें रही कोन थो सघे मतिलबु त बदिलियूं कोन्हनि को कंहिंजे कल्ब मि जो जो फी जोफ़ जेको आहे अंदरु आहे ॿियो जेको मसालो मुजाज़िला में बि आयो पंहिंजी सूरत अठवंजाह ई नंबर सूरत त माई शिकायत कई त भई मूंखे मुंहिंजे मुड़ुसु जेको आहे चयो तूं मुंहिंजे माउ जे पुठि वांगुरु आहीं त ज़हर ज़हर जी ज़हर आहीं पुठियां पुठियां ई मुंहिंजे माउ जी माना बसि हाणे मुंहिंजी ज़ाल तूं कोन आई अॼु खां वठी ऐं पंहिंजी मुंहिंजे माउ जे पुठि वांगुरु आहीं बसि माउ जहिड़ी आहीं बसि ऐं हथु कोन लाहींसि न को तूं भॼी वञ मुंहिंजे घर मज़ा मतिलबु त हुन लाइ तकलीफ़ हाणे सॼी उमिरि हू रही तो वटि तोसां गॾु रही तुंहिंजे हुन ते हाणे तूं चईंदो हुनखे निकिरी उन जी ॻाल्हि उते आई हाणे हिते बि वरी अलाह ताला उहा अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि आहे त जेके तव्हां जूं ज़ालूं आहिनि तव्हांजो माइरूं कोन्ह थी वेंदियूं तव्हांजे चवण सां त तूं मुंहिंजी माउ आहीं त माउ थी वेंदी माउ तव्हांजो उहे आहिनि जिन तव्हांखे ॼणियो आहे उते बि ईअं फरमाई सूरत मुजादिल में ऐं भई ईअं करे कंहिंखे पुटे थो था कयो त उहो तव्हांजो पुटु कोन थी हलियो कंहिंखे बाबा त चओ मतिलबु त बुज़ुर्ग आहे वॾो आहे हुनखे चवंदो आहे अबू आहीं तूं मुंहिंजो अबू आहीं अबू आहीं अबू आहीं तूं मुंहिंजा बेजाड़ो आहीं मतिलबु इहो कोन थो उहो अबो थी वियो तुंहिंजो मतिलबु त अबो तुंहिंजो उहो आहे जंहिं जेको तुंहिंजो अबू आहे ॿियो को अबो कोन्हे पुटु तुंहिंजो उहो आहे जेको तुंहिंजो पुटु आहे इन करे इहा ॻाल्हि जेका पुठ वारी ज़ैद बिन हार सां रज़ी अलाह ताला आनो हुनखे रू सलासम ग़ुलाम हो हुनजो उहो ग़ुलाम हो रसूल पाक सलासम जो जो उनखे आज़ादु कयईं उनखे पंहिंजो पुठेलो कयईं जो त पोइ हाणे उहो पुटु को थी कोन वियो मतिलबु त हिन लिहाज़ खां में ॿिया मसाला अचनि था त हज़रत ते जैश जी जेका शादी आहे पुटेलो हो हुनजी ज़ाल सां शादी या कीअं कयईं या हुनजी मुतलका सां तलाक ॾिनल औरत औरत सां कीअं शादी कंदो त मतिलबु तूं तुंहिंजो पुटु कोन थी वियो हलियो इन सेंस में पोइ इहो हिकिड़ो टैबू हुयो हिकिड़ो सोसाइटी में त इहो हुनजो पुटु आहे पुटेलो आहे पुटु कोन्हे पर पुटेलो आहे ज़ाल इहा ॻाल्हि कोन्हे जिन खे पुटलो करे सॼो जिन खे तव्हांजा पुटु कोन्हनि को लफ़्ज़ आहिनि जेके तव्हां पंहिंजे वात मां कढो था असुल हुनजी का हक़ीक़त कोन्हे बे अफ़ वाह हुकुम अफ़वा अफ़वाह माना वात वात माना जेका ॻाल्हि कढ बि फलाणो अफ़वाह अफ़वाह अफ़वाह रूमर्स जी माना बि असां सिंधी में इस्तेमालु कयूं पर हिते माना तव्हां वात मां जेका ॻाल्हि थी निकिरे था ज़ाहिर रूमर थी थिए जो तव्हांजे वात मञा निकिरे थी ॻाल्हि इन करे उहो तव्हांजो पुटु कोन थी वियो आहे हक़ु वाह ॾींहं सबील अलाह ताला हक़ जी ॻाल्हि थो करे भई हीउ तुंहिंजो पुटु न आहे हिनखे तूं मतिलबु त जेकी बि सॾु पर हुनजे पीउ जे नाले जी तोखे ख़बर आहे त हुनजे पीउ जे नाले सां सॾु जेकॾहिं तुंहिंजे पीउ जे हुन हुनजे पीउ जी तोखे ख़बर न आहे त नालो छा आहे या हुनखे ख़ुदि बि ख़बर न आहे त नालो मुंहिंजे पीउ जो अलाए छा आहे सोसाइटी में हिते थिए थो पंहिंजे यूरोप में वग़ैरह में हुनखे ख़बर ई कोन हूंदी आहे त हीअ कंहिंजो पुटु आहे छा आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे पोइ वरी नालो वरी हुनजो पंहिंजे जंहिं पालियो अथसि हुनजो नालो रखी छॾींदा आहिनि पोइ चए थो जेको यकुल हक़ उहो जी सभई अलाह ताला हिदायत करे थो हिदायत वारो रस्ता ॾेखारे थो खे सदनि पीरनि जे नालनि सां सॼो जिन खे तव्हां पुठेरो करे रखियो आहे पाण वटि या हुननि उहो अक्सत ईंदल आहे उहा वधीक सही आहे वधीक इंसाफ़ वारी ॻाल्हि आहे फैलम जेकर हुननि जे पीरनि जो तव्हांखे नालनि जी ख़बर न आहे फेखवानो कुम फी दीन पोइ तव्हांजा भाइर आहिनि दीन में तुंहिंजे भाउ भाउ आहीं तूं मुंहिंजो दीन जो भाउ आहीं मवाली कुम तव्हांजा मवाली आहिनि मवालीअ जी माना मवाली सिंधी वारी मवाली न हिन में मवाली माना जेको ग़ुलाम थियलु हुजे आज़ादु हुजे उहो मतिलबु त पंहिंजो हुनखे कजे त भई तूं असांजे हुन हुनमें आहीं बसि कहिड़े बि कबीले जो आहीं पर हाणे असांजो आहे असांजे कबीले जो आहीं उहो तव्हांजो मवाली थी हलियो तव्हांजो दोस्त थी हलियो भलाइस अलखु झुना फीमा आख़्ता तुम बि जेकॾहिं तव्हां ख़ता सां पंहिंजो भुलिजी ऐं उनखे खणी चयो पंहिंजो पुटु या छातमरी तव्हां ते को डोह कोन्हे गुनाह कोन्हे जुनाह जुनाह जुनाह अॼु जी पेश जेको आहे उहो थींदो जुनाह जूनाह माना गुनाह पाण सम्झो उहो फारसी में उर्दू में सिंधी में गुनाह उहो अरबी में ऐं जीनाह जेको ज़ेर जेको खंभड़ाटी खंभड़ाटी आहे ऐं साईं पंहिंजो असांजो मोहम्मद अली साईं जिनाह जेको जनाह सां जनाह जेको आहे जीना मझा हो हाणे हुन जीअं लिखियो वरी जिनाह करे लिखियईं जीअं हुनजो पीउ जो नालो जीना पूंजा जीणा पूंजा जेके ख़ता सां भुल जी भुल भुल चुकमे त चयो त तव्हां ते गुनाह कोन्हे त अमदत कुलू पर हुन में जो इरादो कयो तव्हांजे दिलनि में उन ते गुनाह जेकॾहिं इरादो आहे अहिड़ो त पोइ उहो गुनाह आहे अलाह गफ़ूर रहीम आहे पर अलाह खां ख़ान बख़्शिश घुरंदो त अलाह ताला बख़्शिश ॾियण वारो वेठो आहे अलाह को त ज़रूरु न आहे तव्हांखे हर ॻाल्हि ते सजा कर ॾिए सजा करे पर जेकॾहिं तव्हां मक़फ़रत न घुरंदव त मतिलबु त अल्ला ताला छा माफ़ु कंदो तव्हांखे बख़्शीस घुरो तव्हां हिते चई आहे त ऐं नबी जेको पाक सलाहु वसलम मोहम्मद सलाहु जेको आहे तव्हां लाइ तव्हांजे नफ़्सनि खां वधीक तव्हांखे रसूल पाक सलाह फरमायो तव्हांजे जेसि ताईं तव्हां सभिनी माण्हुनि खां तव्हांखे प्यारो हुजां पंहिंजे नफ़्स खां तव्हांजे पीउ माउ खां तंहिंखां पोइ त आऊं तव्हां मतिलबु मुंहिंजी उहा हैसियत आहे पोइ हज़रत उमिरि रीला ताल तव्हांखे मुहबत थो करियां सभिनी खां सभिनी खां पर पंहिंजे पाण खां न या पंहिंजे पीउ खां या जे मूंसां पोइ चई तुंहिंजो कामिलु दीन न आहे पोइ वरी ॼणु कंहिं वक़्तु फरमाइजी या रसला हाणे ऐं तव्हांखे सभिनी खां पंहिंजे नफ़्स खां पंहिंजे अन्फस खां वधीक प्यारो थो भाया पोइ चए हाणे तुंहिंजो दीन मुकमिल आहे असांखे सभिनी खे ॼण पंहिंजे पीउ माउ खां वधीक मोहम्मद करीम सलाहु सलाह खे असां मुहबत करणी आहे हुनजो अदब करिणो आहे हुनजो शर्फ़ हुनजो इज़त हुनजी सुञाणणी आहे ईअं कोन त असां पीउ माउ ते त गार न सही सघूं पर पंहिंजो रसूल पाक सलाह सां की को माण्हू ख़राबु चवे को गारियूं ॾिए ईअं करे करे पोइ हाणे असां मज़ा की माण्हू पर चइबो फलाण पे गारियूं ॾियूं फलाण पे गारियूं गारियूं पोइ हू जॾहिं पाण हुआ त पोइ त जीअं वणे थी कनि उन सां पर हाणे असां हिते ज़िमेदारी आहे इहो सभिनी असांजा जेके उलमा आहिनि पंहिंजो कादी यादि जो किताबु जेको आहे मुस्तफा जा हक़ूक उन वजह आहे ॿियनि किताबनि जी नितीअ में आहे फलाण फलाण फलाण सभिनी किताबनि जो किताबनि जेको गुस्ताख़ी करे नबी पाक सलाह जे ख़िलाफ़ु त पोइ उनजो जेको आहे सो खुलियल तलवार उन जे लाइ जे लाइ आहे बसि हुन में को हुन में कोन्हे पर जे ख़ुश ख़ुशूसनि जेका असां पराई सोसाइटी में हाणे माण्हू आयो हुते हाणे वेठा माण्हू पंहिंजे लेखे लाइ हज़ार को परे वेठा के ॻाल्हियूं चवनि था हाणे असीं वञूं हुते हुन सां विढ़ूं हाणे इहो असां ते कोन थो ठहे पर हाणे असांजे साम्हूं असांजे ख़ुदि सोसाइटियुनि में असांजे पाकिस्तान में हिंदुस्तान में असांजे पंहिंजे अरब मुल्कनि में जेकॾहिं माण्हू को गुस्ताखी अहिड़ी करे थो जिते असांजी इस्लामी हुकूमतूं आहिनि असांजी हुकूमतूं आहिनि उते जेकॾहिं को माण्हू असां मझा या परावनि मझां को माण्हू रसूल पाक सलाह जे ख़िलाफ़ु गुस्ताख़ी थो करे या हुनजे जीअं ईंदो अॻिते आयतुनि में त पंहिंजो हुननि जे असाबनि जे ख़िलाफ़ु थो चए या हुनजे अज़वाज मुतहरात जे ख़िलाफ़ु थो चए या हुननि जे मतिलबु औलाद जे मुतल जे ख़िलाफ़ु थो चए का ॻाल्हि मतिलबु त उहा असांखे बर्दाश्त न आहे करणी छा असां बर्दाश्त कंदासूं त भई माण्हू को वेठो चवे ऐं असीं वेठा ॿुधूं गैरत असांजी मरी वई हली छा हिकु النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم हाणे हिते ई फ़ैसिलो थी वियो ऐं अॻिते वरी इहा ॻाल्हि बि ईंदी ऐं रसूल पाक सलाहु जा अज़वाज अज़वाज मुतारात हुन जूं घर वारियूं जेके आहिनि रसूल पाक सलाहु जूं से मोमिननि जे लाइ यानी उन ॾींहं खां वठी क़यामत ताईं जेके मुस्लमान मोमिन पाण खे सॾाइनि था उन जूं हू माहिरूं आहिनि बसि सभई तेरहं ई नव ई जेके आख़िर में बचियूं उहे बि सभई मतिलबु त जेके बि आहिनि उमहा मोबनीन उन्हनि जो अदब जेको आहे लाज़िम आहे ईअं कोन फलाणी जो त असीं अदब कंदासीं फलाणी जो कोन्ह कंदासूं फलाणी जी इज़त कंदासीं फलाणी जी कोन कंदासूं सभु उमहा मोमनीन आहिनि हुनखे शर्फ़ आहे अला ताला ॾिनो जो हू रसूल पाक सलाहु सम्झी घर वारियूं थियूं आहिनि त आज़वाज़ हुनजो अदब करिणो आहे लाज़मी करिणो आहे मुसलमान मोहमिननि खे जेके बि मुस्लमान पाण खे सॾाईनि था मोमिन सॾाइनि था इहा ॻाल्हि हिकु सवाइ पंहिंजी जेके मायरूं भेनरूं पंहिंजो धीअरूं जेके पुफियूं मासियूं नानियूं चाचियूं हुननि जा लफ़्ज़ अचनि था पंहिंजे हुन में ॿियनि सूरतनि मि बि सूरत नूर मि बि अचनि था या किथे ॿियनि हंधि बि त मतिलबु थी उन जो अदब करिणो आहे उनजो लिहाज़ु करिणो आहे हुनजी सॼी करणी आहे उहो पंहिंजा जेके उहे बि आहिनि पंहिंजी जाइ ते उल अरहाम बाद औला बि बाद मां हिकिड़ा हिकिड़ियूं वधीक वेझा आहिनि तालुकात ॿिया मतिलबु त हुननि खां ॿिया वधीक वेझा माउ जो शर्फ़ सभिनी खां वधीक आहे पोइ पंहिंजो भेण जो शर्फ़ आहे पंहिंजो नियाणी जो आहे पंहिंजे पुफी जो मासी जो मासी जेका आहे पुफी आहे उहा माउ जे बराबरि माउ चढ़ियूं आहिनि चाची आहे हुनजो अदब करिणो आहे मतिलबु त सभिनी इहे जेके रिश्ता आहिनि वेझा वेझा मतिलबु त उहे खां पोइ ख़ुशि ख़ुशूसनि मोमिन आहिनि औरतूं त पोइ उहे भेनरूं आहिनि असांजी दीन जूं त उन्हनि जो उहा बि करिणो आहे वॾियूं आहिनि असांजो त असीं उन्हनि खे माउ चऊं था हुननि खे मासी चऊं था अमा अमा अमा करे छॾियूं था जेके असांखां वॾियूं आहिनि ॾाॾी चवंदा ॾाॾी भले केर बि हुजे पाड़े जी ओड़े जी ॾाॾी ॾाॾी तूं हीअं ॾाॾी अमा मासी पुफी चाची असीं सिंध जा माण्हू अदब कयूं था भई ॻोठु राज हिक ॿिए खे भले पाण में चङाबंदी या न बि हुजे मासी पुफी चाची वटि जहिड़ो तालुकात हूंदो आहे हिक ॿिए सां माइटनि मिटनि जा त ओड़े हिसाब सां हुननि खे सॾिबो हुननि अदब सां त मासी पुफी हीअं कोन फलाणी फलाणी फलाणी तोखां पंजाह हज़ार साल वॾी आहे तूं हुनखे चईंदो फलाणी हाणे इहो अदब आहे मतिलबु तोखा नंढी आहे त अधी चइबो या मतिलबु हुनखे चइबो मासी चइबो पुफी चइबो हुन सां माइटनि मतिलबु पीउ जे माइटनि वञा हूंदा त पोइ हुनखे चइबो पुफी जे चाचे जे माइटनि मां हूंदो चइबो चाची जेके माउ जे माइटनि वञा हूंदा त हुनखे चइबो मासी माउ जे माइटनि में चइबो नानी पीउ जे माइटनि वञा हूंदा चइबो ॾाॾी त ॾाॾी ॾाॾा सभई अदब आहिनि हे सभई अहिड़े नमूने सां उनखे करणु घुरिजे ईअं न त सभु ऐं ॿियो ॿियनि सूरतुनि में अलाह ताला चयो त इहे तालुकात रिश्ता अरहाम जा अरहाम जा यूटेरस टाइन टाइस जेके आहिनि यूटेरियन टाइस पंहिंजो बतन जूं अलाह ताला उन्हनि खे चयो आहे वेझा कयो पाण में पुख़्ता कयो हुनखे टोड़णु जेको आहे सो अलाह ताला आराम कयो आहे ऐं जेके इहे रिश्ता टोड़े थो उनखे अलाह ताला पसंदि नथो करे उहे जनमी आहिनि त इहा रखणी आहे ॻाल्हि पंहिंजे ज़हन में मोमिनन ऐं मुननि सभिनी जे लाइ लिखियलु आहे मगर इहा जो करियो पंहिंजनि दोस्तनि सां महिरबानी दोस्तनि सां यारी दोस्ती आहे हुननि सां बि रखिबी पर यार दोस्त जेके आहिनि माइटनि जहिड़ा कोन्हनि माइटनि खे वेझो करिणो आहे पर मरुरुफ़ तरीक़े सां हुन सां हलि पर वेझड़ माइटनि सां वरी माइट जो स्टोरी वधीक आहे कान ज़ालिक किताब मस्तूर आहे किताब में लिखियलु आहे यानी हिन किताब में बि ईअं लिखियलु आहे ऐं हिन खां अॻु में जेके किताब आहिनि अल तौरा ऐं मंझि बि ईअं माइटनि जो पंहिंजो करिणो आहे अदाको ऐं हुन खां पोइ फरमाए थो हाणे हिते मीसाक जी ॻाल्हि अचे थी मिसाक जी सभिनी इंसान आदम अल इस्लाम जे औलाद सां मीसाक थियो हुन जो ज़िक्रु आयो सूरत आराफ़ में ऐं उनखां पोइ नबीअ अलस्लाम जो हिकु ॿिए सां त जॾहिं हिकिड़ो नबी ईंदो ॿियो नबी वेंदो त पोइ हिक ॿिए खे सुञाणंदो हिकु ॿिए खे मञींदो त हीअ नबी आहे हीअ नबी आहे या हुनजी ॻाल्हि कंदौ त यानी जनरेशन हिक ॿिए खे मञींदा अॻे जनरेशन खे पोयां जनरेशन मञींदो अॻे जनरेशन खे ख़बर आहे फलाणो नबी ईंदो इन करे उनजी ॻाल्हि करणी आहे त बि पाक सल्लास सां ईंदो इहो सभिनी ईसाया चयो या पंहिंजो ईसा अलस्लाम चयो या पंहिंजे मूंसा अले इस्लाम चयो त भई नबी पाख ईंदो हिकिड़ो नबी पाख ईंदो मतिलबु दी प्रॉफिट दी प्रॉफिट हुन ॻाल्हि हले पई उहो जेको पुछियां हा त टीं सले सां इहा त तूं नबी आहीं उहो आहे उहो नबी आहीं the are you the prophet त हुन चयो न आऊं उहो प्रॉफिट कोन आहियां चए आर्यु द मसा आया चए आऊं न मसाया को मसी कोन आहियां त मसीह محمد ईसा صلی द علیہ मोहम्मद मुसवाखे ख़बर हुई त औराती इंजील जे माण्हुनि खे या ख़बर हुई त उहो थींदो त हाणे हिते उहा ॻाल्हि मीसाक जी हले थी नबी पाक सलाह सां मीसाक जेको अलाह ताला ओड़े ई नमूने जो आहे मीसाक जेको अॻियनि नबियनि सां आहे हाणे उहा ॻाल्हि हिते भई ख़ज़ना में नबी मीसाक होम ऐं सभिनी सां जॾहिं मूं मीसाक वरितो असां वरितो अलाह ताला फ़रमाए थो या जेका सूरत आल इमरान में बि इहा ॻाल्हि कयईं त असां एकासी आयत आहे हुन में बि इहा ॻाल्हि थो करे भई जा ख़ज़ना मिन नवीन मीसाक होम व मिन क ऐं तोसां जेको असां मीसाक कयो आहे हिते सूरत एज़ाब में अलाह ताला फ़रमाए थो त असां तोसां जेको मीसाक कयो आहे जीअं अॻियनि नबीनि सां कयो विनू आहिनि ऐं नू अल इस्लाम सां जेको असां मीसाक कयो वाइदो कयो पैक्ट कयोसीं जेको इब्राहिम इब्राहिम अल सां जेको पैक्ट कयोसीं मूसा व ईसा व ईसा न मरियम मूसा इस्लाम ईसा इस्लाम मरियम अलाए हम सलाम सभिनी सां जेके मीसाक सां कयो वाइदो कयो उहो त कयोसीं कनि गलीज़ा असां सख़्तु शदीद क़िस्म जो मीसाक वरितोसीं गलीज़ गली गलीज़ जी हिकिड़ी माना पाण सिंधी में गलीज़ आहे फलाणी शइ माना ख़राबु आहे का गंदगी वारी आहे न हिते आहे घाटी का शइ जेका सख़्तु यानी जेकॾहिं ॿोड़ थोर जे हुन में पाणी घणो पइजी वेंदो छिटो थी वेंदो हलियो पर जे पोइ पाणी थोरो आहे ऐं उहो सुकी थो वञे हलियो त उहो ॿोड़ घाटो थी वेंदो हलियो त इन सेंस में गलीज़ घाटो आहे या मतिलबु त सख़्तु आहे माना की रस्सी जेका जीअं सख़्तु क़िस्म जी अहिड़े इहा क़िस्म जी माना गली जी पको पको पुख़्तो साईं बेरवाल साहिबु कयो आहे पको वाइदो कयो वरितोसीं असां सादिकीन अन सिदकेम त सिदक सादिकीन जेके आहिनि उन्हनि खां उन्हनि जे सिदक मुताल असां पुछूं उहा आदल आद काफ़ीन अलीम आहे ऐं काफ़रनि जे लाइ असां सख़्तु अदाब तयारु करे रखियो आहे वारो नेहमत अलाह जी जेके तव्हां ते मोकिलियो उनखे यादि कयो हितां इहे खंदक जी जंग जी मतिलबु तव्हां इशारो आहे कहाणी हिन में कोन्हे कहाणी किताबनि में ॾिसबो सीरत जे किताब में या मगाज़ी जे किताब में जंगनि जे किताब में या हदीसुनि में तफ़सील हूंदा पर हिते ॾुगो इशारो थियो त यादि कयो जॾहिं तव्हांजी दिलियूं सख़्तु थी वियूं हलियूं हुन वक़्तु असां मोकिलियो जुनूद असां जुनूद मां लश्कर लश्कर कहिड़ो मोकिलियोसीं हवा मोकिलियोसूं जुनूदनि फ़रसल रीहन उहो जुनूद लम तरो तरोहा ऐं जुनूद असां उहो मोकिलियोसीं जेको ॾिठो कोन थिए हुन न को तव्हां ॾिठो न को हुननि ॾिठो माना लश्कर मोकिलियासीं असां पंहिंजे फ़रिश्तनि जा फ़रिश्तनि जो लश्कर असां मोकिलिया पंहिंजे बदर जी जंग में ऐं हिते खंदक जी जंग में फ़रिश्तनि जा फ़रिश्ता आया जेके रसूल पाक सलाहु जी तरफ़ां ॼण मतिलबु हुनखे भॼायूं को हुनखे मार मूर घणी कोन थी मार मारूं मार जेके इन्हनि जे विच में मारूं थियूं पहिरीं बदर जी जंग में हुननि जा घणा मारिजी हलिया वरी असांजा घणा शहीद थी विया पंहिंजे उहिदे जे जंग में हिन में घणा माण्हू मुआ कोन पर पोइ हीउ चालीह केतिरा ॾींहं मुआसिरो कयो वेठो आहे घेरो कयो वेठा हुआ ऐं खंदक विच में खोटे छॾी पंहिंजे असां वगोरनि मोहम्मद सलाहु नबी पाक सलाहु सभिनी खंदक खोटी हुन पासे खंदक जे लश्कर हो पंहिंजे हुननि जो ऐं हिन पासे रसूल पाक पर तमामु सख़्तु वक़्तु अची वियो ऐं पोयां खां वरी यहूदियुनि जेको आहे सो ख़िलाफ़ु सोचियो त असीं हमिलो था करियूं ई था करियूं था करियूं पोइ मतिलबु त तमामु सख़्तु तंगी हुई पर ऐं मुआसिरो त थिए त माण्हुनि खे हिते अनाज कोन्हे पाणी कोन्हे मतिलबु हिते सभई मुश्किलातूं पैदा थियनि थियूं पोइ उहे मुश्किलातूं उन वक़्तु ॼण हुयूं पोइ नेठि पोइ अलाह ताला पंहिंजो लश्कर इहे ॿई मोकिलिया कहिड़ो लश्कर हिकिड़ो हवा जो लश्कर मोकिलियईं जो सख़्तु हवा थधी यानी इहो को फेब्रुअरी वग़ैरह जो ज़मानो हूंदो जीअं पाण वटि थो थिए जनवरी फेब्रुअरी या कहिड़ो वक़्तु हो जो हुन सख़्तु हवा बि हुई सीउ बि हुयो ऐं पंहिंजो हुनजो देगड़ा तंबू हुननि जा टिटी पिया हीउ सभु थी हलिया ऐं पोइ पंहिंजो जेको हुयो वठी भॻा ऐं पंहिंजो <clears throat> ॿियो जंग हुई पंहिंजे जबरई अल इस्लाम पंहिंजे फ़रिश्ता जेके हुआ सेवा जिनूद लम तरो आहे उहे जुनूद आहे जेके तव्हां ॾिठा कोन्ह उहा कान अला बीमा तामलू न बसीर आहे ऐं अलाह ताला जेकी तव्हां कयो था अलाह ताला ॾिसे थो ॾिसंदड़ आहियो हुनजो पासे ऐं हेठां ऐं पंहिंजो कल्ब जेके आहिनि से दिलियूं जेके आहिनि से निर्घतटन ते अची पहुतियूं अहिड़ो साहु सुकी हलो माण्हुनि जो डप में ख़ौफ़ में त ज़ुनून ज़ुनून आहे ऐं तव्हां रन कंजेक्चर कंजैक्चर सेखारियो अलाह ताला जे मुतलिक़ अलाए अलाह ताला हाणे मतिलबु कंदो अलाए कोन कंदो छा कंदो छा थींदो गुमान कई तव्हांजे दिलि में आया रसूल पाक सलाह अलाह ताला जे ख़िलाफ़ रसूल पाक जे ख़िलाफ़ त कहिड़ी मुसीबत में असांखे विझी छॾियोसि हीअ छा आहे मतिलबु तव्हांजे दिल्ली में ख़्यालु आया के कंजर्स के ख़्याल जेके गुनाह आहिनि पर हिते आज़माया विया सभई मोहमन जेके हुआ ऐं हुनखे वियो ज़लज़लो ॼण ॼण लोॾिया विया बाक़ी लोॾे जीअं लोॾिजे तीअं लोॾी लोॾिया विया जो इज़ यकू वइज़ यकूल मुनाफ़िकून वलज़ीन फी क़ुलूब मरदुन मा वाद अल्लाह रसूलहू इल्ला गुरूर हाणे हिते अलाह मग़फ़िरना वरहमना وارزقنا وحفظنا وعدنا على صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم